وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين Na Musa alisema, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye, ikiwa nyinyi ni Waislamu. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين Wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu mlezi, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu wa madhalim. Wanajjina rahmatika min qawmil kafirin. Na utuokoe kwa rehema yako na watu makafiri. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين نتوكا tukampelekea Musa na ndugu yake wahi huu watengenezeni majumba watu wenu katika Misri na azifanyeni nyumba zenu ndiyo muhali mwa na mshike sala na wabashirie waumini وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم Na Musa akasema, Mola wetu mlezi, hakika wewe umempa Firauni na wakuu wake mapambo na mali katika maisha ya dunia. Hivyo wanapoteza watu na njia yako. Mola wetu mlezi, yafutilie mbali mali yao na zifunge nyoyo zao, wasiamini mpaka waione adhabu chungu. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Mwenyezi Mungu akasema, maombi yenu yamekubaliwa. basi simameni sawa sawa wala msifuate njia za wale wasiojua wajawazna bibani israil albahra faatba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين tukawavusha bahari wana wa Israeli na Firauni na askari wake wakafuatia kwa dhulma na uadui. Hata Firauni alipokuwa anataka kuzama akasema, naamini kuwa hapana Mungu ila yule waliyemwamini wana wa Israeli na mimi ni miongoni mwa walionyenyekea. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Ala sasa na hali uliasi kabla yake na ukawa miongoni mwa mafisadi فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Leo basi tutakuokoa kwa mwili wako ili uwe ishara kwa ajili ya walio nyuma yako na hakika watu wengi wameghafilika na ishara zetu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na juu ya kudhihiri ishara zote za kusadikisha ujumbe wale waliomwamini Musa hawakuwa ila ni kikundi cha watu wachache tu katika kaumu ya Firauni. Waliamini juu ya kuwa wakiogopa sije Firauni na walio pamoja naye wakawaachisha walioyaamini. Jauri za Firauni zilikuwa kubwa mno katika Misri. Hakika yeye ni katika waliopita upeo katika kutakabari na kujivuna. Ama Musa aliwaambia waumini kwa kuwawasa na kuwashajisha, "Enyi watu wangu, ikiwa imani imekwisha ingia nyoyoni mwenu kwa kumsafishia nia Mwenyezi Mungu, basi msimwogope yote mwinginewe. Nanyi msalimishie yeye mambo yenu yote na mtegemeni yeye na muwe na yakini mwishowe atakunusuruni ikiwa nyinyi mmethibiti katika Uislamu. Waumini wakasema tunamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake kisha wakamwomba Mola wao mlezi asiwatie katika mitihani na mateso ya makafiri. Wakamwomba Mola wao mlezi wakisema, kwa vile ulivyotumiminia neema na rehma na kwa wingi wa rehma yako unayosifika nayo, tuokowe na hawa watu wanaokataa wenye kudhulumu. Tukawafunulia Musa na nduguye Haruni kuwapa amri wafanye nyumba za kukaa watu wao katika nchi ya Misri na watu wa imani wenye kufuata wito Mwenyezi Mungu wazielekee nyumba hizo na wawe wanashika sala kwa sura ya ukamilifu na waumini wanabashiriwa kheri. Walivyoshikilia makafiri katika kumfanyia inda Musa, alimwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, ewe Mola mlezi wangu, hakika wewe umempa Firauni na watukufu wake starehe za duniani na mali na wana na utawala na matokeo ya neema hizi ni kupita kwao mipaka katika kupotea na kupoteza watu waache njia ya haki. Ewe Mwenyezi Mungu, yafutilie mbali mali yao na uache katika kiza cha nyoyo zao, wasijalie kuipata imani mpaka waione kwa macho adhabu iliyochungu ambayo ndio mwisho unaowangojea ili wawe ni onyo kwa wengineo. Mwenyezi Mungu akasema dua zenu zimeitikiwa basi endeleeni katika njia iliyonyoka na iwacheni njia ya wale wasiojua mambo yalivyo wala hawaifuati haki iliyo wazi. Tulipowavusha bahari wana wa Israeli, Firauni na askari wake waliofuata nyuma yao, tukawafunika kwa bahari. Alipokuwa nazama, Firauni alisema, nimemsadiki Allah, Mwenyezi Mungu, waliomsadiki wana wa Israeli na wakamfuata. Na mimi ni katika wenye kutii walionyenyekevu. Mwenyezi Mungu hakukupokea kuamini huko kwa Firauni ambako alikuwa hana budi nako. Toba hiyo ilikuwa pale mauti yamekwisha mkabili. Naye aliishi maisha yake yote katika kumwasi Mwenyezi Mungu akifisidi nchi naye akafa kafiru wa kutupwa. Na leo siku ulipoangamia tutautoa mwili wako baharini na tutauweka uwe ni onyo na funzo kwa hao waliokuwa wakikuabudu na hawakuwa wakikutarajia utapata mwisho huu wa hizaya wa machungu. Lakini watu wengi wanaghafilika na ishara zilizowazi na zilizozagaa katika ulimwengu na ambazo zinathibitisha uwezo wetu. Inaonyesha aya hii tukufu kuwa mwili wa Firauni utabaki umehifadhiwa ili watu wauone na wapime kwa macho yao hali ya ule mzoga wa yule aliyekuwa kijiona ni Mungu na akiwaambia watu wake wanaomnyenyekea hamna Mungu ila mimi. Kadhalika tujue kuwa kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri kulikuwa mwisho wa karne ya 13 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhisalam katika enzi ya mmoja wa Firauni wa ukoo wa 19 naye ni Minfitah mwana wa Ramsisi wa pili ambaye ndiye aliyowakandamiza wana wa Israeli akawalazimisha wamjengee jiji la ufalme wake. Uvumbuzi wa machimbo ya vitu vya kale wa hivi karibuni umedhihirisha kuwa jina la mji huo uliofunikika chini ya ardhi ni Buramsis kulikuwa kutoka kwa wana wa Israeli pamoja na Musa ni kwa ajili ya wito tauhidi, umoja wa Mwenyezi Mungu na kuikataa shemeri ya Firauni iliyowadhalilisha na ikawakutisha adhabu ya mwisho. Na ilikuwa haijulikani na Waarabu ambao hawajui kusoma na kuandika wala kwa kwamba mwili wa Firauni huyu ungalipo mpaka hii leo. Lakini Qur'an imeyataja hayo na ukweli wake umethibiti mwaka wa 1900 yani karne 13 baada ya kuteremka Qur'an. Je, hii si dalili ya kuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu?